Bon jodi a nou pral fè yon pawoli avèk moun sa yo se RSF 12 e RSF 3. N ap wèy fè yon ti travay sou kijan moun nan zòn Tibo a pale lang kreyòl la. Pa egzanp, si gen diferans nan pale granmoun ak nan pale jèn yo. Kòm kreyòl la se lang natif natal nou, nou ta byen kontan si ou vle ede nou nan ti travay sa. Nou pral fè yon ti pawoli avèk yon lòt moun pandan inèdtan konsa. M ap la tou antan w ap fè ti pawoli sa epi m ap patisipe tou ladan l. Antan m ap anrejistre vwa nou tout. Apre pawoli sa a, m ap konvoke ou pou yon lòt pawoli ak yon lòt moun ki pa natif natal nan zòn Tibo a. Pawoli sa a, w ap fè l sèl ak moun nan. L ap fè pa ou li a tou, men li ka montre ou desen kèk bagay epi l ap mande ou ki jan yo rele bagay sila yo. Li ka mande ou tou pou w kapab li yon ti tèks. Èske nou menm ki la a nou dakò pou n fè ti travay sa ansanm? Wi, wi, nou dakò. Nou dakò. Ebyen, si nou dakò, annou demare. Se ki jan Non m pa konn sa k gen depasan, depasan m fè se nan kan m ale ansanm ak timoun yo m ka fè 8 jou 9 jou aprè sa m pa konn fè deplasman e lòt kote. Ki kote ou konn ale konsa lè w al fè deplasman? M konn al Bawon, m konn al Grant Rivyè, m konn al Pilat. M konnen Grizon gad. Trè byen. Kisa manman w, kisa papaw ak manman w konn fè? Kisa papa w fè aktyèlman? Papa m konn siye bwa lontan lè li pa t ankò granmoun a jis kounye a li pa fè anyen menm. Ki kote ou fèt? Pò Mago. Bastibòy. Ki kote manman w ak papa w fèt? Koray. Li toujou se nan pò zòn Pò Mago? Wi. Ki kote ou rete kounye a? Sibo, m abite. Èske ou konn fè deplasman? Wi, yon lè m ay Pòmago, m ay wè manman m. Konbyen mwa, konbyen tan ou konn pase? Defwa m konn fè twa jou. Pou mwen. Kisa manman w ak papa w konn fè? Manman m konn travay, sakle. Nou menm, ki sa nou konn fè ki pèmèt nou viv? Mwen travay latè, kounye a latè pa bay men ou oblije ou travay latè. Si se ti djòb lave a ou ka fè, ou fè. Ti fè manje a ou ka fè pou moun, ou fè pou viv. Misye chay lè w ka leve w ka ret di pou bay timoun nan pou fè timoun nan viv ou fè y si son sak chabon w ka pote nan tèt w ou ka pou pote y si zorèy nan w chache ti chadèk la ou pote y pou w viv w ou ka achte yon gwo ledil paske mwen toutan m fè sa gen de pafwa lè lekòl la rive m peye lekòl la M fè timoun yo pèdi jou lekòl la, e pa bagay mwen te fè, men men lè jou lekòl la rive pou yo, pou peye lekòl la, retounen timoun nan, kisa pou fè? Ou fè timoun nan pèdi jou, ou pa gen zannimo. Pote ede w pote. Pou ede w pote pou wè si w ap fè ale nan lekòl. Wi, lè n ale, pa egzanp, ki kote nou konn al vann machandiz yo konsa? Okap, ou pran pye, ou al apye. Se ap bon kilè nou leve pou n ale okap? Nou leve ke pa 2 zè. 2 zè di maten? 2 zè di maten. E vi nou riske wi. Gen de pafwa. W ap mache tout lanwit. Lè nou pou nou pote machandiz la nan tèt konsa, konbyen kòb nou ka fè pa egzanp? Kòm sa te nan nou ki piyay. Pase menm lè ou fin vann bay la, gen de pafwa pa ka achte yon gode diri menm. Si se kòb la ou fè jisteman, gen de pafwa ou achte sa ou achte a. Sinon sa k chabon m achte, m pa menm fè kòb sa k chabon an. Selon chabon m pote a m fè 40 dola, si se konplete m vin pran konplete pwen mete la pou lè m retounen ankò, gen de pafwa m fè 30 dola. Pandan nou sou pa egzanp nou al vann machandiz yo nou konn al ak timoun yo ale èske se nan moman vakans ou al ak timoun nan oubyen se nan moman lekòl la menm gen de moman ki fè nou detounen yo pou moman lekòl la lèw tounen yo nou di pou yo pri pa pèdi konbyen jou lekòl ou oblije ou fè yo pèdi yon sèl jou. Pou yo ede w pote pou wi si w poko gen lajan pou w bay ou oblije men ba pou di w kon wè gen vakans konsa si w gen bagay la kòm yo ase malere men lekòl la pral ouvri si sa ki vle a ede w. Ok ou di ou konn lave pou avwa lavi lè nou lave se. Ki jan ou konn fè sa? Si yon moun gen de twa rad, li di li bezwen yon moun pou lave l pou li. Wè li lave l pou li, moun nan ba w yon ti monnen. Nan ti monnen an moun nan ba w la se. Pou l achte yon gode dil. Ayiti pa gen bay pou pouse non. Pou l achte yon ti gode dil pou sove ti moun. Humm Ayiti pa gen bay pou pouse ok. Eske pandan nou konn ap viv nou jwenn anpil difikilte swa nan lavi a oubyen lakay la oubyen nan fanmi? Anpil anpil. Kijan difikilte konsa nou konn jwenn la lè nap viv difikilte konsa? Gen de pafwa menm lè ou la avèk moun nan koze ap monte desann sou ou pa janm konnen. Tout sa son pwoblèm ye pou ou. Paske lè ou vwazinaj en pe met tèt ansanm avè w en pe pa met tèt ansanm avè w se difikilte ye wi. Lè vini lontan fanmi te konn viv ansanm ak fanmi mete tèt ansanm yon grenn disèl se fini a nou tou le 2 alèkile tout koukou klere boujon. Wi pa gen san kòb yon chango. Wi pandan nou menm nou di ke nou anndan kay la. nou konn jwenn pwoblèm nan kay la pou n viv ak mari ak timoun. Ki jan sa konn ye? Menm lè nou gen yon ti wounwi nan nou, ou konnen de avèk lang pa pou nou pa mòde, nou fin fè ti pale, ti dyalòg lan apre nou vin met tèt nou ansanm, nou pran tèt nou. Pwoblèm nou gen, pou mwen pwoblèm ou gen ak ga ak mari, si pou di w moun nan ka travay, Priti degaje pou timoun se ou sèl ki fanm li kite kap fòse pou pou degaje pou timoun gen defwa ou gen ti pay men li pa rive twò lwen. Ak jan tan an ye kounyè a, kijan èske nou wè gen chanjman ki fèt oubyen èske gen plis pwoblèm? Èske nou ka, èske nou ka di m kòman nou wè tan an? Lontan kijan bagay la te ye? Lontan si w gen, si w gen di goud, li ka ba w manje nan kay ak yon timoun. Men alèkile w gen senkann goud, li pa ka fon soup menm. Lontan, lontan, peyi a pa te twò devlope, men i te, ou te pi alèz ladan. Kounye a i vin devlope. Kounye a ou gen 50 goud nan men w. Ou gen 50 goud nan men w, i pa ka fè anyen. Se yon soup, se yon soup pètèt menm ankò menm paske ou malere, ou bat ou fè yon soup ak li pou timoun men i pa ka fè anyen. Ok Koman ou te e ou koman ou wè lontan avèk kounye a? Se menm pawòl la wi Menm pawòl la se mwen konnen ou gen 50 goudan ou pa ka fon ansanm avèk Ou pa kapab Èske gen plis plis pwoblèm kounye a ke ak lontan? Gen plis pwoblèm E lontan koman timoun yo te konn konpòte parapò timoun lontan avèk timoun jounen jodi a kijan nou wè Kòman nou wè sa te konn ye lontan e kòman nou wè sa ye jodi a? Timoun kounye a vek timoun Èkile pa menm. Pase gen pawòl lè w tande granmoun ap pale, timoun pa ka vin anba bouch li lontan. Men kounye a menm lè yon moun ap vini, vin chita pale ansanm avè w, timoun nan vin rete pawòl la nan bouch ou an nou di se li ki granmoun. Lè w t alò ak granmoun ap pale pou timoun nan ap vin pale pale devan li, li di w, Eskize w la, mete vou dèz an kwen. Al chita. Mwen, mwen, konn ya pa gen timoun ki te nan ren lontan men mwen m k tande moun ap pale konsa. Depi timoun lontan, si w voye l pa nan bougonnen. Non. Se kouri, kouri ale, ale, timoun ale kle. Yo va gade w menm. Lap pale avèw di w gade yon moun, gade yon mòd moun. Tan yo a son lòt mòd ye, tan paran yo a se te yon lòt mòd li te ye. Èske pandan nou konn ap viv, gen bagay nou wè ki konn make lavi an nou? Pa egzanp, lè nou gen moman kè nou konn kontan, gen moman tou kè nou konn nan tristès, nou konn ap soufri. Kisa ki konn fè sa? Ki fè? Gen moman nou kontan, gen moman nou tristès. Èske nou ka rakonte m sa ki fè nou konn nan tristès, sa ki fè nou konn nan jwa? Mwen gen pafwa kèk pwoblèm. Si moun nan fè w bagay ou pa kontan, ou santi w pa viv alèz. Men yon lè ou rete ou santi kè pa byen ou te gen ou santi chanje. Li pou dou tou, ou pa gen frenn kòb nan men w, timoun grangou nan men w, kè w pa ka kontan non. Non. Kè w toujou mare wi. Yon moun ap pase l ap mande sa w gen konsa a, m pa gen anyen. Se pwoblèm a timoun w ap sonje wi. Ou wè pwoblèm lekòl la ap vini la. Hum. Nanpwen kè a kontan non. Alse gen de pafwa ou gen timoun nan, ou wè sa w ta fè ansanm avè y, men ou pa kapab vre. Ou pa kapab. Ok. Men èske pa gen lòt bagay tou ki konn fè nou nan tristès? Kè a nou konn nan tristès. Gen yon lòt bagay tou ankò. Gen pafwa kè nou kè nou konn antristè. Lè w gon moun, konnè a moun nan vin mouri nan moun. Pou jan w te avèk moun nan, konnè a moun nan vin mouri. Ou santi w pap jwenn moun sa ankò, ou santi w atriste. Kè w ka nan tristès tou. Si w gen yon timoun ki malad, wi, ou pa gen de gouden pou al nan doktè ak li, kè w ka an tristès. Wi, pafwa timoun nan malad, ou pa ka ale nan doktè avè li, ou santi kè w mare. Kè w se koupe ap koupe, wi. Men èske kè pa gen moman tou kè a nou konn kontan? Gen de afè lè moun nan pale avèk timoun nan, li pa pale avè l kòmsi s on timoun se li l ap elve. Li pale avèk timoun nan tankou s on dyab, m pa renmen y. Timoun nan se pa w li ye, rele y, mete chita, pitanm sa w fè a li pa fè byen non. Kounye a timoun nan e pa ti bèt li ye mèt la, fò li ka tande w. Men w ap ou rete toutan dyab avèk timoun nan, toutan devwa timoun nan, ou fè timoun nan pa w. Lè sa a mwen k manman, m santi m pa kontan. Men eske timoun yo tou pa konn fè paran yo de bagay ki pou fè paran aji konsa? Anpil, anpil. Lè w pale avèk timoun nan, lap pral yon kote w di, non pa ale fè wè w ale. Lè sa yon malè rive w se ou granmoun kap an ou pye. Mwen, ou kòm manman kè w fè w mal pou yo men yo fè anpil bagay pou papa facha ke yo vwe wi. Ok. Eske nou menm nou konn patisipe nan gwoup deja? Nan gwoup. Legliz. Wi mwen m te nan koral. Oh kòman ou konn kòman ou konn òganize sa? Yo konn òganize l lè samdi yo fè repetisyon pou chante dimanch gwoup yo konn èy nan kan se konsa nou. Ok lè nou ale nan kan ki kote nou konn al nan kan? Ki kote? Nou konn ale Grizon Gad, nou kale nou konn ale Grant Rivyè, nou konn ale Bawon. Ok. Se nan ki koral ou te ye? Nan Flam Damou. Oh. Men ou pa nan gwoup sa ankò? Non. Sa ki fè sa? M pa marye. Nan plas a ui. Ok. Èske, e ou menm ou pa, ou pa nan gwoup, ou pa konn patisipe nan gwoup? Eske nou konn Eske nou t konn al vote nan eleksyon deja? Wi nou konn al vote. Koman nou koman yo konn fè sa nan zòn isi a? Nou konn soti jou sisi nale jou le piye a pye pou nou wè si peyi a devlope nou wè peyi a vin pi mal. Eske se moun nou konn chwazi yo eske yo konn bon nan eleksyon? Yo konn bon wi yo bon pou fanmi a yo lè ou nan machin a yo bezwen w yo ba w woulib anlè men depi ou fin mete yo sou pouvwa yo pa wè w ankò yo kanpe yo di w bonjou mèt te an foul yo kanpe yo di w bonjou toutan yo bezwen w nan lè yo fin vote yo pa bezwen w ankò. Sa vle di men kisa yo fè menm lè yo fin bon èske yo vin travay ansanm avèk. Fè bagay nan zòn nan mwen preske sa. Mwen pa konn jan ti bò wè sa non m pa konn si map wèl wè sa humm e ni m pa konn m ka mouri sa ki dèyè ka wè sa men mwen poko wè sa. Ok pandan nou konn pale nou ta pale de group yo e eske nou konn gen aktivite nou konn fè nan dan group yo aktivite group la konn fè. Wi Rayon Solèy te konn fè komès. Kòman komès sa yo? Kòman komès sa te ye? Yo te konn vann diri, savon, lwil. Apre yo te vin vann pèpè. Apre yo te vin vann pèpè. Lajan sa yo pa resi yo monte sou lajan sa yo. Prezidan an ki fè konnen ak yo nou pa konn anyen de yo. Hum e koman nou fè epi nou pa rele prezidan an pou nou poze kesyon. Nou rele konbyen rele se kont nou wè sa vle fè nou kite sa. Hum èske pa gon komite anndan gwoup la? Ni komite ni prezidan menm jan yo ye. Se yo menm ki fè konkonbwèt ki manje lajan. Ok. Yo wè nou ti tèt atè yo manje anwe nou. Eske nou konn wè kijan oubyen nou konn patisipe nan seremoni gwoup bòkò yo konn ap fè tankou vodou pa egzanp eske nou konn wè sa oubyen eske nou konn patisipe nan sa? Nou pa konn patisipe men nou konn wè pandan y ap fè fèt ti bo nou konn wè kòm yo konn ap fè vodou anba larivyè Jeannot konn ba nou men nou pa konn bay konn. Ok e nou te pale de fèt ti bo kòman nou wè yo konn òganize fèt la kisa ki konn fè menm kijan nou wè sa menm lè fèt ti bo lè fèt la avan fèt la menm kijan kijan nou wè yo fè sa e apre kisa nou wè ki fèt. Avan fèt la nou wè yo konn bale fè a konn òganize pou moun fè manje yon pati moun ap bale gwoup yo ap bale ap netwaye. Li pran yon pati moun pou fè manje pou konpayon yo k ap soti byen lwen an. Se konsa nou konn wè yo òganize. Ok, apre yo fin manje, fè manje pou moun yo, e moun yo nan zòn nan, ki sa yo konn fè yo menm? Anndan moun ki nan zòn nan, moun ki nan katye a, ki jan yo òganize pou fèt la? Yo konn prepare pou yo fè netwayaj. Anba ki moun ap dekore legliz. Dekore. Anba ki moun ap netwaye. Lè yo dekore legliz la nan moman fèt la menm. Kijan nou konn wè èske fèt la konn gen anpil moun? Kijan nou konn wè anndan legliz la ni ap pandan fèt la e apre fèt la? Lè fèt la gen anpil moun. Men lè e pa gen fèt. moun yo neglije. Lè anndan fèt la, ki jan èsi ki jan de moun nou konn wè ki patisipe nan mès la jou fèt la? Moun katye a konn patisipe tou wi men moun byen lwen konn pwofite anpil. Ki moun nou konn wè konsa? Moun byen lwen? Moun okap? Moun tout se. Akoz de sentiv ki la moun tout peyi vini konnya nan fèt la. Men eske group yo andan legliz la lè kouman eske kisa yo fè group yo jou fèt la menm kisa yo konn fè? Yo konn pou yo abiye, yo prepare, yo chante, yo fè mim, epi akeyi tout moun ki soti byen lwen vin nan fèt la. Yo konn akeyi moun yo. Moun Bouki. Ok. E nou menm, pa egzanp, kisa nou konn fè kòm distraksyon Donk kòm distraksyon nou konn fè oubyen nou konn ap gade kòm distraksyon. Nan fèt la? Non, e apa de fèt la. Pandan nou lakay nou? Pandan nou lakay nou, nou nan kay. Kòm distraksyon, ki sa nou konn fè pou nou distrè nou? Men lè nou fini, lè nou nan kay nou bale, nou lave veso, nou ranje vye afè nou. Apre si w santi kò w fè w mal, ou repoze. Nou wè moun ap danse, nou wè moun y ap pale de sa ki te pase nan sinema. Mwen m pa konn ret anpil, mwen konn toujou gen dòmi nan je m, m pa konn ret anpil. Nou wè match. Ou konn gade match? Wi. E match yo nou konn ap gade, ki ekip konsa nou konn wè k ap jwe? Madigra yo ap taye kòd nou konn wè sa. E pandan yap danse kijan moun nan zòn nan yo menm yo ye kijan nou menm nou konn santi nou lè moman madigra menm moman kanaval la. Yo toujou ap danse tout moun ap danse nap gade tout moun ap danse yap kouri yap danse. Yo pa konn antre lakay nou oubyen? Non yo konn rantre wi. Yo konn rantre devan pòt la. Sa nou konn ba yo? Lè manman an rantre si w gen kle ou ba yo oubyen. Si w gen kòb ou ba yo 5 goud, 10 goud pou ankouraje yo. Men lè y ap antre lakay nou yo pa konn chante? Yo konn chante. Ki chante yo konn chante konsa? Bon. Yo konn chante yon chante. Èske lè nou konn pafwa lè nou chita nou di ansanm avèk timoun yo, lè fanmiy lan, lè swa nou pa konn bay ti rakonte ti istwa, rakonte kont kòm nou nan nou konn lè nou te nan gwoup nou pa konn chante èske nou pa konn konnen bèl kèk ti blag? Mwen pa konnen non. Mwen pa janm tande timoun yo al ak kèk kont. Mwen pa janm ka konnen kèk kont. Lè m tande ak telefòn m ap di kisa ki gagòt y ap di konsa. Mwen pral damou ou. Pandan nou konn al legliz, yon chan nou konn tande, nou konn chante souvan. Sa se chante non, se yon lè chante. Ok. Ahmm. Bon, e pa egzanp e nou konn e ap gade Kòman kòman yo rele sa pa egzanp si de sa yo kòman yo rele yo? Zye yo. Si se pou ou ye sa w ap di? Sa se zye m. Zye m. Ok. E sa kòman yo rele l? Koum. Koum. Si se pou ou ye kòman w ap di? Koum. Koum. E sa a sa yo kòman yo rele sa yo? Menm. Menm. Ok. E sa a kòman yo rele dènye moun si sa? Pye m. Pye m. Ok. E sa a kòman yo rele sa? Bik. Bik. Men pou li ba vwayèl plim. Ok. Men si se pou ou bik la e sa w ap di? Bik an. Pa m li. Ok. Big Pun se pap Jazzy Big an menm ok lè nou gade pa egzanp kepi sa ki koulè nou wè gen la ki koulè li ye? Bleu marin. Ok e syèl la ki koulè nou wè syèl la ye? Bleu ciel. Bleu ciel la. Ba yon lòt koulè Lè yo achte manje, y al travay nan jaden youn jodi, denmen youn fè konbit ankò, lòt la al travay pou jous si se yo senk sis yo fin travay. Sa k rele konbit la. Lòt moun nan mete jou pa y pou lè jou pa li a, Yo konn achte ran pòno. Kòman nou konn wè ran pòno a fè òganize ran pòno a? Ran pòno a ka 8 moun, yo peye chak tèt 10 dola. Men ou gen lajan kosyon pou bay avan. Lè gen pou ba yo yon kosyon pou yo tounen pou yo manje. Ou gen pou fè ba yon 30 dola kosyon. Lè nou konn ap gade fason moun pòtoprens pale ak fason moun okap pale èske nou konn wè gen diferans ak fason moun okap pale ak ant fason moun pòtoprens pale. Wi gen diferans. Kijan moun pòtoprens pale ki diferans nou wè gen. Moun pòtoprens pale si yap pale yo di sa se pam. Fi yo ap met yon bèy pandye yon bagay yo di kwoke sa bon wi moun yo kab yo di pandye sa bon wi moun yo kab di sa se kenanm tankou bokit sa la moun yo kab di moun li sèl nou di king yo menm yo kab yo di ou pran bokit la tou si w di w pa konprann bokit la kounye a yo fè w konprann li. Moun pòtoprens di moun pòtoprens di pran bokit la bon wi ou di pran king nan bon wi. Kòmè mwen egzanp nan Janet ki ki tal okap jodia ki ap achte yon yon poul nan yon chasè li di konsa oh humm kòman poul sa yo ye la se pa se nan chasè yo ye nou ta fè lo m ta wè kisa m vle a se pa Tankou ou gen kepi a la, yo di pou kiyès moun m kepi a? Yo di se pa m. Si ou menm ou di ke nan m li ye, ou va di. Yo fè ri pi bo. Ok. Men ant moun Pòtoprens e avèk moun Okap, kiyès nou wè ki pale pi bon kreyòl la? Nou pale pi byen pase yo, men yo menm yo panse se yo ki pale pi byen pase nou. Sa vle di nou estime ke nou menm nou pale pi byen pase. Men eske nan zòn nan tou pa gen lòt nan moun nan zòn yo pa gen fason nou konn wè moun yo pale yon ti jan diferan pa rapò moun ti bo ke lòt zòn ki konn yon ti jan pale diferan ke yon lòt? Wi nou konn wè kon wè ti bo avè moun nasid. Moun nasid zot. Sa vle di se se konsa yo toujou pale menm. Wi wi se mòd pale a wi konsa menm. Bon se ke bon m di nou yon gwo mèsi pou moman sa ke nou pase ansanm. E tankou m te di sa oparavan gen yon lòt moun k ap vini k ap pral fè dezyèm pawoli a avèk nou. Li menm li pa ayisyen natif natal, se yon etranje men pandan l ap vini l ap pote Yon ti kado pou fè kè nou kontan. Sa vle si m ta swete pou lè li vini ke nou menm nou reponn prezan tankou jodi a m nan tèt ap lave m rele nou vini se ke n ap pase avèti nou fè nou konnen ke etranje a la tèl lè a tèl lè men gen chans pou li vini semèn sa semèn lendi a li kapab vini sa vle di ke nou kapab pase Avèti nou son fason pou nou menm nou kapab fè ti efò pou nou kapab la atan di nou mèsi anpil e nap wè pwochèn fwa ankò. Yes. Mèsi. Ok. Bye. Ok wi.